Ben, bon, moi je suis à la retraite, mais enfin je me suis soucieuse pour les jeunes et pour le, le monde du travail à venir. Quoi. Ni erretretan naiz, baina kezkatzen naiz gazteentzat eta lanaren etorkizunaren zat. Joan den astean adibidez, jakin dut, urtahiletik erretretan zen presuna baten bila joan direla lanerat itzultzedin sei hilabetez. Edo ki akzepte, moienan un kontrad... Onartu du, hilabete saria euh, hiru aldiz emendatu baitziote. Gastebaten leku hartu du, eh, beraz, noise hartzen ondote gisaortako inegualitateak. Quand eh, ça va durer encore des inégalités de ce genre?